Նախորդանորությունների մասին համարոտ։ Արայիկ Խարությունյանն ազատվել է Արցախի նախագահի խորհրդականի եւ հատուկ հանձնարարությունների գծով ներկայացուցչի պաշտոնից։ Արցախյան շարժումն աշխարհում համաժողովրդական շարժումների շարքում բացառիկ օրինակներից է։ Երևանում կայացել է Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետի հանդիպումն Արցախի պետական նախարարի հետ։ Յակոմիսկի խմբի համանախագահներին երեք ընդունել է Հայաստանի վարչապետը, այսօր Ադրբեջանի նախագահը։ Փարաջանով մեծություն խորագրով լուսանկարների ցուցահանդես նվիրված Փարաջանովի 95-ամյակին։ Գրքի աճուրտ Ստեփանագերտի արմատներ կենտրոնում։ Այժմ այս եւ մյուս իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Նախագահ Բակոսյանյանը ստորագրել է հրամանագիր, համաձայն որի Արայիկ Հարությունյանն ազատվել է Արցախի հանրապետության նախագահի խորհրդական Արցախի հանրապետության նախագահի հատուկ հանձնարարությունների գծով ներկայացուցիչի պաշտոնից իր դիմումի համաձայն։ Արայիկ Հարությունյանը աշխատանքից ազատման դիմում գրելուց հետո Facebook-յան իր էջում գրառում է կատարել, որում մասնավորապես ասված է. Ամեն տեսակ շարժումներից խուսափելու համար ուզում եմ ընդգծել, որ իմ որոշումը պայմանավորված չէ հանրապետության նախագահի հետ որևէ տարաձայնությամբ կամ խնդրով։ Ավելին, ես իմ երախտագիտությունն եմ հայտնում նախագահ Սահակյանին, ով 2007 թվականից հնարավորություն ընձեռեց ավելի քան 11 տարի ծառայելու մեր երկրին ու ժողովրդին։ Թե վարչապետի, թե պետական նախարարի եւ թե նախագահի խորհրդականի ու հատուկ հանրությունների գծով ներկայացուցիչ պաշտոններում իմ առաքելությունն է եղել աշխատել եւ օգտակար լինել մեր հայրենիքի առաջընթացին։ Ուրախ եմ, որ այսօր ձևավորված է արեստավարժ թիմ, որն իզորու է ապահովել կառավարության ծրագրով նախատեսված բարձր ցուցանիշները։ Այս արդիվ ցանկանում եմ հայտարարել, որ իմ գլխավորած քաղաքական ուժը մինչև նախագահ Սահակյանի կառավարման ժամկետի ավարտը շարունակելու է պաշտպանել նրա վարած քաղաքական կուրսը հանուն Արցախի հանրապետության կայուն ու խաղաղ զարգացման։ Ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանն իր Facebook-յան էջում գրառում է կատարել նվիրված 1988 թվականի փետրվարյան իրադարձություններին ու Արցախահայության զարթոնքին։ 88-ի այս օրերին Արցախը հայտնվեց համայն հայության եւ միջազգային հանրության ուշադրության կենտրոնում։ Ազատության համար ընդմիջված պայքարը թևակողեց նոր փուլ։ Մի քանի սերունդների անznվեր ջանքերով ու մեծ կորուստների գնով Նվաճեցինք մեր հաղթանակը եւ վերականգնեցինք հայոց անկախ պետականությունը։ Մայր հայրենիքին միավորվելու ցանկությամբ ինքնակազմակերպված Արցախսու պահանջը ինքնանպատակ չէր, այլ ինքնորոշվելու, ազատ կամ արտահայտվելու, սեփական իրավունքները պաշտպանելու արդար մղում։ Բանաձևն այնքան հստակ ու անկալելի էր, որ աշխարհում համաժողովրդական շարժումների շարքում բացառիկ օրինակներից է։ Ղարաբաղյան շարժման մեր բարձրագույն ձեռքբերումը պահանջատեր ազատության եւ անկախության արժեքը գիտակցող մարդն է։ Facebook-յան իր էջում գրել է Աշոտ Ղուլյանը։ Երևանում հանդիպել են Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը եւ Արցախի պետական նախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը։ Փոխվարչապետը կարևորել է հայկական երկու հանրապետությունների միջև կենսական կարևորություն ունեցող ոլորտներում համագործակցության շարունակական զարգացումը։ Մայր Գրիգորյանը ներկայացրել է Հայաստանի կառավարության նոր ծրագրում արտացոլված գերակայություններն ու տնտեսական զարգացման վերաբերյալ իրականացվող քաղաքականության դրամաբանությունը։ Զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել հայկական երկու հանրապետություններում նախատեսվող բարեփոխումների եւ դրանց իրականացման համար կատարվելի քայլերի շուրջ երկուստեք կարևորելով փորձի փոխանակումն ու համատեղ ծրագրերի իրականացումը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեկ ընդունել է ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին եւ ԵԱԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցչին։ Հայաստանի վարչապետը ներկայացրել է հունվարին Դավոսում Ադրբեջանի նախագահի հետ տեղի ունեցած ոչ պաշտոնական հանդիպման մանրամասները։ Զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել Ղարաբաղյան հիմնարցի կարգավորման գործընթացի համապատասխան մտնորդի ձևավորման շուրջ, ուրվագծել են հետագա քայլերը։ Կարևորվել է հրադադարի ռեժիմի պահպանման ուղղությամբ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների իրականացումը։ ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի համանախագահներին եւ ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչին այսօր ընդունել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման նողված բանակցությունների ընթացիկ վիճակն ու հերանեկարները։ ԵԱԿ-ը Մինսկի խումբը տարածաշրջանային այցի շրջանակներում այս անգամ Ստեփանակերտում չի լինի։ Այս մասին ասել է Արցախի նախագահի աշտակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը։ Համանախագահները տարածաշրջան այցի շրջանակներում գրեթե միշտ այցելում են նաև Արցախ։ Լինում է մի շարք բացառություններ, երբ չեն գալիս, ասել է նա։ Դավիթ Բաբայանը պարզաբանել է. այս անգամ համանախագահները եկել են, որ เป զի կազմակերպեն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների եւ պատասխանատուների միջև հանդիպումը։ Այդ դեպքերում նրանք սովորաբար Արցախ չեն գալիս։ Գալիս են, որ պայմանավորվեն ղեկավարների հանդիպման տեղի ժամի վերաբերյալ։ Ասել են նա նշելով, որ չգալու պատճառի վերաբերյալ ԵԱԿ-ը Մինսկի խումբն անձամբ է հայտնել։ Նախկինում էլ մի քանի անգամ եղել է նման բան։ Այսօր Հայաստանի կառավարության հերթական նիստում քննարկվել է զինված ուժերի սննդի որակը մի քանի անգամ բարձրացնելու հարցը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ նախագծի նպատակն է, որ նրանք, ովքեր պետք է ներգրավեն այս գործընթացում, պետք է պարտավորություն ունենան կապիտալ նորոգման ենթարկել նաև ճաշարանները։ են Վարչապետն ընդգծել է, որ առանձնահատուկ պատասխանատվություն է դրվում այս նախագծով Պաշտպանության նախարարության վրա, որ առավել թափանցիկությամբ գործընթաց լինի եւ չզուգակցվի որևէ կոռուպցիոն միջադեպով, ինչի համար պետք է առանձնահատուկ մեխանիզմներ մտածել հարցը շատ հրատապ լուծում ունի եւ ուզում եմ արձանագրեմ, որ այս process-ում Պաշտպանության նախարարության վրա դրվում է առանձնահատուկ պատասխանատվություն։ Process-ը պետք է կազմակերպվի թափանցիկության մրցակցության կանոններին համապատասխան եւ կոռուպցիոն եւ սկանդալներով չպետքա զուգորդվեն։ Մեր զինվորներին համար պետքա ապահովենք պատշաճ սնունդ։ Մենք մեր զինվորի հացի հարցն ենք լուծում։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Արտակ Բեկլարյանը շրջայց է կատարել ոստիկանության քրեակատարողական վարչությունում ազատությունից զրկված անձանց պահման պայմաններին ծանոթանալու, ինչպես նաև առանձնազրույցի ցանկություն հայտնող ազատազրկվածներին հանդիպելու նպատակով։ Այս ընթացքում ազատությունից զրկված շուրջ 20 անձինք առանձնազրույցի ցանկություն են հայտնել եւ քրեակատարողական վարչության ղեկավարության կողմից ապահովվել է մեկուսի զրույցի հնարավորություն։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը հատուկ ուշադրություն է դարձրել ազատազրկված անձանց նկատմամբ վերաբերմունքին։ Այսօր Մարտակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության կենտրոնում տեղի կունենա Փարաջանով մեծություն խորագրով լուսանկարների ցուցահանդես եւ ֆիլմի դիտում։ Միջոցառումը կազմակերպվում է Շուշի քաղաքի թանգարաններ պետական ոչ առևտրային կազմակերպության Գերպարվեստի պետական թանգարան ստորաբաժանումը Մարտակերտի շրջանի վարչակազմի աշխատակազմի մշակույթի ու երիտասարդության բաժնի հետ համատեղ։ Կցուսադրվի մեծ արվեստագետի կյանքին ու գործնեությանը նվիրված ֆիլմ։ Միջոցառումը կազմակերպում է Կերպարվեստի պետական թանգարանի Փարաջանովի 95-ամյակին նվիրված ծրագրի շրջանակներում։ Դպրոցական առարկայական օլիմպիադաներում Արցախցի աշակերտները հայոց լեզվից թե որակապես եւ թե քանակապես բարձր արդյունքներ են արձանագրում։ Վաննոյիկովի ռեպորտաժը Մայրենի լեզվի տոնական օրվա արդիվ խոսելով հանրակրթական դպրոցներում հայոց լեզվի եւ գրականության ուսուցման առանձնահատկությունների ու արդյունքների մասին կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարության կրթության եւ գիտության վարչության պետ Ռայա Մուսալյանն ասաց, որ դրանք արտացոլվում են նաեւ առարկայական օլիմպիադաների ընթացքում։ Մասնավորապես այս ուսումնական տարում արդեն իսկ մեկնարկած առարկայական օլիմպիադայի շրջանային փուլի արդյունքներով հայոց լեզվից շուրջ 70 աշակերտ կմասնակցի հանրապետական փուլին։ Այդ որակական տես սա կետից նաև արդյունքը նկատելի է, երբ հանրապետական հանձնաժողովի ընտրությամբ մենք ուղարկում ենք գրեթե բոլոր առարկաներից Հայաստանի Հանրապետությունում կայանալի քեզրափակիչ փուլին։ Այստեղ նույնպես հայոց լեզու առարկայի մեր մասնակիցները բավականին մեծ արդյունք են ցուցաբերում։ Եվ սա չպետք է ասեմ հպարտության, որովհետեւ դա պետք է լինի սովորական երևույթ մայրեն լեզվի արդյունքը գումարենք դրան նաև մենք ունենք բավականին լավ մասնագետներ, թե մեր հանրապետության հանրակրթական դպրոցներում ծայրամասային անգամ հետեւաբար սա զարմանալի չէ այլ պարզապես ուրախանում ենք յուրաքանչյուր տարի հանդիպելով նման բարձր ցուցանիշների Անվիճելի է, որ մայրենի լեզվի անաղարտության պահպանման ու սերունդների փոխանցման հիմնական աղբյուրը դպրոցն է։ Այս կարևորության հետ մեկտեղ թե մասնագիտական եւ թե հանրային շրջանակներում մերթընդմերթ հնչում է հայոց լեզվի եւ գրականության դպրոցական ծրագրերի ու դասագրքերի բարդության վերաբերյալ դժգոհություններ։ Ռայան Մուսալյանի խոսքով նմանատիպ խնդրահարույց բարձրաձայնումները հիմնականում հայ գրականության վերաբերյալ են, ինչն իր པարզ պատճառն ունի։ Դա նրանից է, որ երեխաները հեռացել են գիրք կարդալուց։ Չի ձևավորվում նրանց բառապաշարը լիարժեք, չի ձևավորվում։ Դրա համար էլ հայ գրականություն առարկայից ավելի քիչ են մասնակիցները։ Նույնիսկ 1/4 մասով են մասնակցում։ Անկամ այս տարի էլ հայ գրականություն առարկայի մասնակիցները ընդամենը 24 են, իսկ հայոց լեզու առարկայից 60 մասնակից ունեն։ 40-ից երբեք ցածր չի եղել հայոց լեզվից բայց գրականությունը ժամանակ է եղել, որ ունեցել ենք 7-10 պետք է ինչ որտեղ ոչ միայն մեղադրել կամ պատճառը փնտրել դասագրքերի կամ ծրագրերի մեջ մի առարկան, որը տրված է հայերենով։ Առաջի դասարանից ուսումնասիրում են ինչպես կարելի է ասել, թե ժամանակը չի հերիքում կամ երեխան չի հասցնում Աշակերտները դժվարանում են առանձնապես դպրոցական ստեղծագործական շարադրություններ գրելու, բարերի հոմանիշներ գտնելու մեջ։ Խնդրի լուծումը ըստ ոլորտի պատասխանատուի այնքան էլ մեծ ջանքեր չի պահանջում։ Չնայած պահանջում է համացանցային խաղերի եւ վիրտուալ ժամանցային միջոցներին հատկացվող ժամանակի զողողություն յուրաքանչյուր ժամանակաշրջան նաև իր պահանջներն ա դնում։ Այսօր ես կասեի, այդ պահանջների քիչ մասն ա, որ կարողանում են ուսուցիչները դրան հասնել։ Օրինակ, խնդիրը նա է, որ այսօր երեխաներից շատերը նույնիսկ չեն կարդում Սամվել Գևորգ Մարզպետունի, չեն կարդում Ռաֆի եւ այլն։ Այ այստեղ ես ուսուցիչների դժգոհությունը լսում եմ երեխաների բառապաշարի պակասությունը, շարադրությունների թույլ լինելը, որակցածր լինելը, սրա հիմնական պատճառը դա այն է, որ մեր երեխաները հեռացել են գրքերի ընթերցելուց։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Շուշիում նախատեսվում է ստեղծել երեխաների աջակցության կենտրոն։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտահաստիկային թղթակից Անահիտ Գաբրելյանը։ Նախագիծը ներկայացրել էր Երևանի Պետական համալսարանի դասախոս սոցիոլոգիական գիտությունների տեխնատու Սոցաշխատողների ասոցիացիայի նախագահ Միրա Անտոնյանը, ով նաև Շուշիում գործող կենտրոնի սոցիալական ծրագրերի խորհրդատուն է եւ սոցիալական ոլորտի փորձագետը։ Ներկայացնելով դժվար երեխաների հետ տարվող աշխատանքների կազմակերպման նոր մոդելը, Կարևորես ներկա ժամանակաշրջանում այդ աշխատանքների իրականացման անհրաժեշտությունը առավել ևս Շուշիում, որտեղ արդեն արկա է որոշակի փորձ այդ ուղությամբ։ Խոսքը շող երեխաների կենտրոնի մասին է, ուր երկու տասնյակից ավելի երեխաների հետ աշխատանքներ են տարվում նրանց փողոցից կտրելու, գեղագիտական դաստիարակության միջոցով հասարակության մեջ ինտեգրելու նպատակով։ Նա առաջարկեց համախմբել գոյություն ունեցող ռեսուրսները, համատեղելով դպրոց, ծնող, մանկա քաղաքական տեսուչ, սոց աշխատող, հասարակություն շղթայի բոլոր օղակների աշխատանքը՝ ի օգուտ երեխայի հետ տարվող դաստիարակչական աշխատանքների արդյունավետության բարձրացման։ Նրա առաջարկությամբ ներկաների կողմից քննարկվեց ներկայացված մոդելը։ Լուսաբանվեցին արտաքինից դժվար լուծելի թվացող բարագաները։ Սոց փորձագետը ներկայացրեց խնդրի լուծման իր ուղիները՝ ուժեղացնել կապը ծնողների հետ, ներկայացնել միատեսակ պահանջներ, զարգացնել երեխայի ինքնակառավարման հմտությունը, հաշվի նստել երեխայի եսի հետ, բարձրացնել երեխայի դիմակայունությունը շրջապատի մարտահրավերների նկատմամբ։ Դուք լսում եք լուրեր։ Թումանյանական օրերի շրջանակներում առաջին անգամ Արցախում Ստեփանակերտի արմատներ կենտրոնը կազմակերպել է գրքի աճուրդ, որն էր միջոցառման նպատակը եւ ինչ գրքեր են վաճառվել։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Արմատներ կենտրոնում հաճախ են ընթերցանությունը խրախուսող միջոցառումներ նախաձեռնում՝ գրքերի քննարկումներ, ընթերցումներ, կենթանի գրադարաններ, շնորհանդեսներ եւ այլն։ Այս անգամ ընտրված էր գրքի արժևորման այլ ձևաչափ։ Միջոցառման կազմակերպիչ Սարինե Հայրյանը մեծ զրույցում պատմեց, որ աճուրդի նպատակը ոչ միայն գրքի ու գրականության վրա ուշադրության հրավիրումն է, այլև աճուրդից ստացված հասույթով գյուղական համայնքներից մեկի գրադարանի համալրումը։ Որոշեցինք աճուրդից ստացված այդ գումարը ուղղել որևէ գրադարանի համալրմանը։ Սկզբից մտածում էի, որ ավելի լավ կլիներ, որ վերաբնակեցված գյուղերից որևէ մեկի գրադարանին օգնեինք, բայց հետո մենք հետաքրքրվեցինք ու բարձեցինք, որ նույնիսկ նորմալ գրադարան չունեն, դրա համար անիմաստ էր գրքեր հավաքել, գրահավաքանել եւ ասենք խոնավ վատ պայմաններում պահել։ Հետո խորհրդակցեցի գրթության նախարարության հետ ու իրենք ինձ մաղավուզը մատնանշեցին, ասեցին, որ բավականին մեծ գյուղ է, բավականին լավ մեծ դպրոց ունի ու ցավոք սրտի գրադարանը շատ աղքատիկ վիճակում է։ Այդպես ընտրությունը կանգ առավ մաղավուզի վրա։ Աճուրդի ներկայացված էին հանրային ճանաչում ունեցող անձանց падգամավորների, նախարարների, գրողների ու տարբեր ոլորտի հայտնի գործիչների սիրելի գրքերը։ Նրանց առաջադրված էր բերել մեկական գիրք, որը որոշակի ազդեցություն է ունեցել իրենց աշխարհայացքի եւ անհատականության ձևավորման վրա։ Նրանցից յուրաքանչյուրը ներկայացնում գովազդում էր իր սիրելի գիրքը, աշխատելով հնարավորինս բարձր գնով վաճառել այն։ Ինչքան է կազմել աճուրդի ընդհանուր հասույթը եւ արդյոք արդարացան հոգեբանական կենտրոնի սպասելիքները։ Սարինե Հայրյանի խոսքով արդարացվեց, ես նույնիսկ ասեի, որ ավելին 280000 դրամ հավաքվեց այսօրվա աճուրդի արդյունքում։ Նաև հաջորդ տարվա համար նոր գաղափար ծնվեց կարծես թե։ <laughs> Չգիտեմ որքանով է այս պահի դրությամբ իրականանալի այդ գաղափարը, բայց քանի որ նշեցի խոսքիս մեջ, որ վերաբնակեցված գյուղերից մի քանիսում նույնիսկ գրադարան չկա, եւ եթե գրքի աճուրդից 280000 հավաքել ենք, հաջորդ տարի կարող ենք մի քիչ ավելի լավ աշխատել ստեղծել, ավելի մեծ կոնտինգենտ ընդգրկել մեր աճուրդին եւ միգուցե կարողանայինք այդ գաղափարը եւս գոնե ինչ որ միջափով իրականացնել։ Գրքի շուրջը համախմբված մարդկանց կհաջողվի արդյոք համատեղ ուժերով գրադարան կառուցել որևէ վերաբնակեցված համայնքի համար ժամանակը ցույց կտա, բայց միջոցառման մասնակիցները ողջունեցին գաղափարը։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Այժմ լսեցեք հայտարարություն։ Իգիտություն պետական բյուջեի հանդեպ հարկային եւ այլ պարտադիր վճարների գծով պարտավորություններ ունեցող հարկ վճարողների Արցախի հանրապետության ֆինանսների նախարարությունը հայտնում է, որ սկսվել է հարկային եւ այլ պարտադիր վճարների գծով արտոնություններ սահմանելու մասին Արցախի հանրապետության օրենքի կիրառման գործընթացը։ Նշված օրենքով նախատեսված դուժեյից եւ տուգանքներից ազատման արտոնությունից օգտվելու նպատակով անհրաժեշտ է մինչև 20 թվականի մարտի 1-ը դիմել հարկային մարմին, Պարտավորությունների աստիճանական մարման ժամանակացույց կազմելու նպատակով մանրամասն տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք զանգահարել 047 94 86 20 հեռախոսահամարով։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում վաղը սպասվում է փոփոխական անպամատություն առանց տեղումների եղանակ վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ-արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 3 աստիճան ցրտից 1 աստիճան տաքություն, ցերեկը 7-ից 12 աստիճան տաքություն։